Ba, igorriko osagarri etxeak antolaturik, iguzkiaren eh, iriskueta zatsalde berezi bat antolatzen da ustailaren ogoita bian, informazioniak emanak izanen dira, egun eh, hortan edo aratsalde hortan iguzkiaren iriskuetaz, eta sail hortan berizitua den mediku baten kontsultak ere izanen dira kitorik. Sean Berterretz, eh, bai, osari etxeko medikoa gurekin zitugu, egunon, eh, Egunon. Olako egun bat antolatzen bada e, seur arrangurak badirela seur aski? Bai, badira arrangurak, e, bo, beti danik e, eguzkiarekin e, eguzkia mm, partikulazki udan eta e, lahorentzat ba, gauza jakina da eta Uh, anitzek deia badakizkite uh, eh, entzuna dugu anitz informazio hori buruz, eh, kaltegarria izan daitekela laguaren dako. Uh, ba, ba dira sangre eta, eta baita ere uh, uh, zahartze, fe, fiteago zahartzen mm. edo higatzen alda lahua uh, sobera eguzkian egoiten bada. Hmm. Bai, bainan, jendea egoiten da, hala ere, erretzeko beruetan, e, eh, ba, ba, bere lagua zala eh, gerizatu gabe, eta gainera, toaiko jendarteak ere, maite du, hmm, beltsatia balima da, zuria baino. Hori buru egiteko ez da errez. Ez da egez, baina uh, kriterioak estetikoak baldin badira, eh, jakin behar da uh, eguzkiak uh, handeatzen duela lajua eta beraz uh, ebe simurdurak, ez, batzuek kriterio estetikoetan sartzen badituzte, be, jakin behar da, simurdurak <laughs> e, lagoaren higatze hori, naturala dena, e, baina e, akseleratua dela eguzkitan sobra egoiten bada. Mm. hori da kriterio estetikoak e, bai. lehen mailan ezartzen dituzten e, jenden dako, e, argumentu bat zaiten alda e, lagoaren babesteko eta eta itzalean egoiteko. Mm. Oden, Gero, bai. Bala, gero badira ere uh, uh, frogatuak ez diren uste faltsu batzu uh, ba, zirkulatzen direnak uh, sare sozialetan eta ez bakrik sare sozialetan, baina eh, hala eguzkian egonez uh, eh, uh, larrua indartzen dela, vitaminak ekoizten direla eta bar, beraz, bon, bada, eh, vitamina bat, D vitamina, larruak ekoizten duena eguzkiarekin kontaktuan uh, efen eguzkia eguzkia uh, argian egan uh, hmm. argiarekin kontaktuan, baina hortako uh, D vitaminaren zat, ez da ez dugu orenak eta orenak eguzkitan egon egon beharrik. aipatu dituzu irrisko zonbaitzu, bada, minbizia, eta irakurtu dutanaz, e, larru azaleko minbiziaren kopurua goiti doa. Bai, goiti doa, beraz ez ditutenik eh, xifriak egia egiaren, hor, eh, baina uh, bai, gutiago, beraz ez dakit egiaren, zer den gutiago babesten giren, Egia da, eh, erten zinen ustion, eh, eh, lahua, beltsatua, ukaitia, udan, eta eta neguan ere, eh, ba, untsa ikusia dela, beraz, mm-hmm. eta ikusten dira, usu, pisinetan pizinetan, edo ondartzan, mm -hmm. jendeak azaltzala, eguzkitan, uh, lahua kiskaltzen ari. Mm megia da, ez dela, <laughs> ez dela, beti uh, ulergarri jak uh, eh, ba, badakigula eta aspalditik badakigula jiskoak uh, eh, baditurla horrek. Hmm. Baina, uh, hemen da, ez dakit susen nik ez nakik erreiten hori hmm. segidan mm -hmm. zer irotua den. Uh, bai, bai. iriskuetan minbizia, larrua zaleko minbizia, beste iriskurik bada, bo, xahartzea, larrua fiteago xahartzen dela bai, besterik bada ere? Ezaz, ba, ege dura, bai. eh, eh iguzki eh, bai. kolpea deitzen dena, eh, hori ege ez dena, ez minbizia, ez zahartze, zahartze lotua, baina hor zon baite gunez, ba, lagua ege hau gaitea ez da, da goxore. Ba, ez zara. Eta gero insolazioa, insolazioa ere aipatzen da, gero ah, oso bera. Insolazioa ere, bai, mm, bai. insolazioa mm. hori ere. Bai, bai, hala da, e, insolazioa ez dena alajuari lotua, baina e, baina eguzkiari eta eguzkitan e, luzaz egoiteari, desidratazioari eta eta berotzeari ere lotua, lotua dena. Hor ikusi dugu e, ekainan, ukan ditugu e, ekaina eta ustaila estapenean hor egun biziki-biziki beruak, eta izan da jende frango, e, partikulazki kampuan ari diren, e, lanian kampuan ari diren jendeak, eguzkitan egon direnak alabeak ez, lanaren gatik, e, eta, eta insulazioak ukan dituztenak. Mm. Eta, hala, hor ez da behitz badala joa bakarrik, baina da gehiago da nola kudeatzen den, eh, beroa, gehi guztia, graz, eh, eh, mm. bo, ba, alba da gelditu lan eitetik hobe, mm. e, itzalean egon, freskuran egon, eta hidratatu albezain bat. Hala, ez da hmm. beti mm. posible, baina posible ez delaik hidratazioa eta, eta gero... Errazu, nor dira gehienik lan jerrian? aurrak? Beraz, aurren lahua, uh, afe, eta nerabe aroan hartzen diren eguzki kolpe horiek, uh, horiek dute iten eh, pixka bat uh, eh, zartzaroan gertatuko diren sangren uh, oinahia, beraz, denak dira, denak gira babestu behar, eguzkitik, baina uh, behar da atentzio berezi batukan aur, uh, eta gero laju mota guziak eh, ba, bestu behar dira, eta alainan uh, xuriago eta lanjer gehiago uh, eta lajuaren zat. Baina, mm. bon, eguzki kolpeak eta sangriak gertatzen dira ere uh, beltzatuak, uh, beltzatuakoak diren uh, Edo laju beltzetan. Hala, beraz, eh, egun hortan, eh, osagarri etxean, informazio horiek eta xetasun gehiagorekin emanen eh, dira, aholkoak ere, kontseiluak ere bai, eta kontsultak ere izain dira. Hala, izan da, eh, mediku bat, uh, bai mediku bat dena, eh, Marri Melen, eh, format egin duena uh, melanom eta melanomen eta beraz, formatua da hortan, eta eginen ditu kontsultak uh, melanom eta, eta esan mm, sangren depistaja kontsulta konsulta batzu eginen ditu. Uh, hala, gero gomendioetan, uh, nik bat egan behar nuke gauza bat uh, eh, gukere beti ikasten baitugu. Uh, Berriki arte nik biafina kontsilatzen nuen eguzki kolpeetan eta hor jakin dut uh, berrikitan. Uh, biafina naiz eta segidan hon egiten alduen uh, biara eguzki kolpeak uh, areagotzen ditu, genet, eh, eh, da foto sensibilizatzailea da. Ah, Beraz, kasuman behar da, ere, eguzki kolpen ondorioen tratatzeko baliatzen ditugun produktuekin. Eta, hala, bila finarekin, diaramonean ez da agertu behar eguzkitan. hori pasatzean, hala, uh, farmazia, farmaziena ikasitatan uh, gauza bat. Hala. Hainbat olako gauza eganen dira aratsalde ah, hortan. Hmm. Hori da. Hori da Eta bai. E, itxas bazterrean gehiago pentsatzen da, jendea zaltzala erretzen egoiten dena. E, eskolegi barnealdian mendialderat eta badira ere ikusten dituzu ezuk, e, iguzki kolpekin edo sobera iduzkitat egon diren jendia, langiletaz kanpo egan nahi dut, eh? Ah, ha, ba, bo, e, kolpeak regularki, gero, e, Uh, eh, Egan eh, eh, langile laborarietan eta langiletan uh, ere badela lan bat, zenta, fen, lan behar bat dela, zenta eguneroko gauza da, eta mendirat mendiko ateraldi batenkari kari behar pentsatuko dugu, abete hor behar niz bat bestu, testorio. Atik egun guziz delarik behar da, anzten da, eguneroko ba, eguneroko gure uh, jutinan uh, eta anzten alda Eh, ba bestea eta hor balio du ere eh, balio du eh, eta pentsatzea hori. Hmm. E, ba bizian ere eta eta hala. Hmm. Hala, baigurriko osagri etxean ogoita bian, nahi nuke zerbait berba gehitu gure solasaldia bururatu baino lehen? ez deus gehiago, uste dut uh, itzok hartzeko, beraz, badela telefono zen bat, Mm. Eh, ez dakit orain emaiten dutan edo... Bota, bota, bai, bai, bai. Hala, beraz, eh, zero zazpi behoita bost, behoita ama bost, zero zazpi largoita ama lau, edo beste osasun etxerat deitu zere pentsatut eh, egiten aldela, eta uh, atxaldeko lauetatik sortzietarat izanen dira kontsulta horiek, uh, eta kitorik, ugirik. Sean Berteretz, bai goriko etxeko medikoa, mileskerra? Mileskerra zuri, imaginez, ikusertio.